dy, tre, ma ngri pak kufjen të lutem Altin. Ashtu, te niveli, po, nuk e kuptoj atë. Ka një nivel aty apo s'lexon asgjë? Vëra Latek, vëri një numër, vëri një shenjë. Te dyshi, te treshi. Një biçak prite një çik atje, grica aty. Grita un prapë, dashkë më shumë. Vetëm unë që kam bërë. Mirëmëngjes, keni ardhur në klubin e mëngjesit edhe se po e saboto. Po e saboton njëri. Po pra. Nuk e di çka ka ndodhur. Po ndoshta dikush ose ti, ndoshta në mëngjes. Jo, jo. Mos ke luajtur me jo, apo jo. Absolutisht. Fakt edhe këtë mikrofonin tim e kishin keqpërdorur. E kishin keqpërdorur. Mm, Nuk dua ta mendoj se çfarë do të thotë kjo fjalë. Një eufemizëm miq të dashur në klubin e mëngjesit. Keqpërdorur. Ishte me kokë poshtë. Po. Au. A, mbrëmë ka qenë liri e shprehjes, kështu që si duket është bërë festë. Ndoshta ka patur një kështu. Edhe nuk e di çka ndodhur. Gocat ishin me këmbët lart në, se ishte ajo mikrofonat me kokë poshtë. Numri numri i tubit quhet, numri i tubit, po. që u deshën vën po. Që të ishte në stereo. Sa bukur. Sa bukur flasim të artistët. Asi laf si mora. Asnjë llaf s'e mora vesh as unë njëri, po është ditë e bukur për jashtë. Shumë, s'ka, është është mirë, është është pranverë, nuk e ndjen? Jo, jo, fare. Ëh? Vetëm unë e ndjej. Jo, edhe unë e ndjej për vete. Edhe unë e ndjej. Domethënë bëhemi unë, unë edhe unë. Edhe ti, ti je bashkë me ty katër. Edhe ai. Edhe edhe Olta pak. Prandaj po thosha, jo, po duhet të ketë një kështu. Është është mëngjes herët, qyteti sapo po zgjohet. Mund të jemi duke u folur shkëmbinjve. Inve. Për momentin besoj vetëm fundjavat hmm? popullohen. Po, normal. Edhe ndërkombëtarët janë gjithmonë andej. Po, sigurisht. Mhm. Domethënë targa të të është shumë e çuditshme për shembull njëri se e bisedojmë këtë herë pas here dhe janë gjëra që të gjithë i dinë dhe nuk i thonë, por për shembull njerëz që punojnë për organizata të mëdha, institucione ndërkombëtare, mm, po themi, e gjëra si këto. Tam. Ëm, ehm, um, edhe që janë të huaj në Shqipëri, bëjnë një që ne e quajmë, nuk e di, ndoshta është pak herët për të thënë pallariu, por mm. eh, është shprehje popullore. Domethënë është një jetë e mbarë apo jo, një jetë e po, bukur. Po, po. Është kuptimi i saj. Bëjnë qejf. Akuna pra, matata. Po, dhe po të shkosh nga bregu për shembull tani nga prilli nga maj, mm. shikon vetëm makina CD, CD, CD, CD. Se marrin dhe vështirësi për të qenë në Shqipëri dhe Tani kanë edhe në fakt të drejtë. Kanë edhe arsye. Ndonjë te çadra, për shembull, për 5 vitet e ardhshme, përveç rrogave të majme, marrin edhe edhe rroga shtesë për vështirësi, se Shqipëria është një vend i vështirë. Bëhet me pikë rreziku. Oktapodi mezi tretet. Po. Edhe e kupton, edhe edhe edhe peshku i egër është kështu, po, dhe plazhet e virgjëra janë kështu. Dhe sigurisht që ata kanë gjithë këto. Edhe mundësitë, makinat janë se uaj, i kanë të gjitha. Më kupton? Banesat, makinat. Mm -hmm. Etj etj. Është parajsë, është është çfarë po them, është për ta është një parajsë mbi tokë, edhe paguhen për vështirësi për jetesën në parajsën mbi tokë. Dhe edhe mjafton një një deklaratë e njërit ashtu ose kështu, mm -hmm. edhe kjo ta zgjat këtë pastaj se thonë po po është shumë problematike Shqipëria. Siç e pamë thonë ata në siç e pamë në 2017-ën Shqipëria është një vend shumë delikat. Kështu që puna këtu duhet paguar mirë. Ëh. Uh, Nëse. Prandaj po them për sa është një mëngjes shumë i bukur. Është një mëngjes i lavdishëm. Ndoshta s'ka nisur akoma. Me fat, unë jo, them se është jo. me fat kjo punë. Ka filluar. Se siç thotë Ardit Gjebrea te kënga jon se fatet s'i janë njësoj. S'i janë njësoj. Por do rritesh do mësosh apo jo? Siç thotë Ardit Gjebrea, makinë e memories Kaq është, kjo tregon shumë U thonë për vite Ka dhe Gigi Lenaj Po, edhe kjo po, pastaj kjo. Ai ishte vetëm një moment le të themi. Ishim. Ishte në 7, Lori. Siç dhe kollaj. Ai ishte, pse ishte ishte ndryshim për Ardit, po. Sicilia po, ishte një ndryshim në rrymë ishte. Mikrofonat që duken bukur, tingëllojnë bukur. Po, po Jerit kishte 2 vjet me një kabel jo shumë të bukur. Po. Tani ka ardhur mirë. Tani duket shumë bukur. Okej, okay, shumë mirë. Um, kemi tani Jerin, miq të dashur, e cila do të na frymëzojë për ditën e sotme me mikrofonin e saj. Jeri shumë interesante dhe bishtaleci. Me një look të ri sipër kokës. Bishtaleci. Faleminderit. Kto janë rrena. Një touch, një touch i vogël. Një touch nga nga koha që shpresoj me Jerin, kto janë rrena. E ka si thua? Jo në qendër fare, por pak majtas. Në në fushëvështrimin e tij, normal e ka pak majtas. Po thua se po, në qendër, midis midis. Po. Kështu që ëm um, Kurse televizorin ku shfaqet Jeri, ndërkohë e ka 90 gradë me fytyrën e ka këtu. e ka këtej. Domethënë ai nuk e shikon Jerin këtu, Po e shikon këtu. Edhe me miza, le të themi që nuk është apo jo se kjo është super ultra HD me sy të lirë. Po është si puna saj që po. Mirë, okay. Dakord, atëherë. Ehm Jeri do na frymëzosh? Patjetër, pra, nëse ju jeni gati. O, oh, jemi shumë gati. Atëherë, shprehja është kjo. Askush nuk është aq i pasur sa të mund të blejë të kaluarën e tij. sa të mund të blej të kaluarën e tij. Shumë mirë. E kaluara nuk fshihet pra ashtu. Faleminderit shumë Jeri. Tani kemi Oltën miq të dashur e cila do na informojë mbi motin. Yay. Mhm. Mm 15 gradë në këto momente, 24 do jetë maksimale sot dhe do kemi vetëm diell. Okej, okay, faleminderit. Vetëm diell miq të dashur. Fareshi. Atëherë. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1912, Italia pushton ishullin e Rodit. Në vitin 1924, në Paris fillojnë lojërat olimpike. Në vitin 1927 u themelua në Hollywood Akademia e Arteve të Filmit dhe Shkencave. Në vitin 1928 Erdhi në jetë Hosni Mubarak, gjeneral dhe politikan egjiptian. Në vitin 1932, në Atlanta të Shteteve të Bashkuara, gangsteri Al Capone filloi të vuajë dënimin me 15 vjet burg për evazion fiskal. Në vitin 1939, erdhi në jetë shkrimtari izraelit Amos Oz. Në vitin 1953, Ernest Hemingway fitoi çmimin Pulitzer për romanin Plaku dhe deti. Në vitin 1959, Për herë të parë u ndanë çmimet Grammy. Kënga më e mirë fitoi Domenico Modugnos me këngën Volare, albumi më i mirë ishte i Henry Mancinis me titull Peter Gunn. Në vitin 1979, Margaret Thatcher u zgjodh gruaja e parë si kryeministre e Britanisë. Në vitin 1987, erdhi në jetë këngëtarja shqiptare Anjeza Shahini. Në vitin 1990, Letonia fiton pavarësinë. Në vitin 1994, Kryeministri izraelit Itzhak Rabin dhe udhëheqësi i autoriteteve palestineze Yasser Arafat firmosën një marrëveshje paqeje që përfshin pavarësinë palestineze. Në vitin 2001, aktorja Bonnie Lee Bakley u qëllua për vdekje ndërsa priste ulur në makinë burrin e saj, aktorin Robert Blake. Në vitin 2003, lindi në Universitetin e Idaho-s Idaho Gem, mushka e parë e klonuar. Sot është dita botërore e zjarrfikësve, sot është dita e rinisë në Kinë. This is Club FM 100.4. Mirë mëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit 7:21 minuta tani në Club FM në 100.4. Edhe në ekranin e Club TV-s, po. mëngjes. Hello. Ja ku jemi çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 dhe sot është dita e enjte. Mm -hmm. Data është 4. Dhe muaj është maj, maj. viti 2017. Po, ende. Vazhdon të jetë. Ekstu. Kam një problem aty te lagjja Lori me atë që hedh ato. Qeset, vazhdon, po. vazhdon. Unë dyshoj, unë kam parë një dyshoj, është ky pallati paralel. Pallati paralel, ë? Po, është një si them do ta vëzhgojmë, është një, është një despacito. Po, po, e kam pa me sytë e mi unë aty. Mm. Po çaj, po si i hedh më vëlla, mund të shkoj. U shkëmby me mua dhe u fut aty kur kur e kam parë unë. Mm -hmm. Ecte avash avash serbes dhe tak e la me me me stil ke cepi ke korridori i vogël te ngushtica që del për nga posta, që merr rrugën e po. postës, mu aty e la. Tak, iku. E la aty dhe mhm. iku. Po mirë, më fal, po po kazanët e plehrave që aty janë janë 70 metra. As më pak mos janë. Është, domethënë është zero për nga qytetaria. Një thes me plehra aty te hyrja. Jo, duhet të bëhet, shiko, duhet të kishte një mënyrë, sepse sepse kjo gjëja unë e di që ka qenë një periudhë e gjatë tranzitore etj etj dhe Shqipëria po, kështu. Njerëzit s'u mësuan me pallate. Nuk e di se si ta bësh. Po, A nuk duhet të ketë një ndëshkim për këtë? E kam pa dalli. Tani ti mundohesh për shkakun që të kesh një një bashkëjetesë atje. Vetëm burgu i ndetha. Burgu. Po të zburg. Burg s'kan sa të hedhin prandaj. Se është shumë orar, shkon ha atje kthesh prapë. Gjobë, gjobë e fortë fare mm. kështu. Gjobë, kështu që. Gjobë e fortë dhe 20 traje më kam shik. Nuk e di po. Interesante. Ka lezet komshiu im i hedh nga kati 3 direkt. Kashi po. Mirë, tjetër gjë, e ke, ti thua për atë basketbollistin mi? Keni kosha poshtë? Ka kosha poshtë, po ndonjëherë bien edhe në mes rrugës, po s'ka gjë afër, është afër koshit të paktën. Një në 2-3 gjuajtje do ndodhi ajo se s'është për të vënë faj. Ja merr dorën pastaj. Po të luash futboll me plehra këtë Edhe po ta ngresh kokën? Ke një vështrim me po. inat që o bobo të zbres poshtë. Është e vërtetë. Të bëj peshk. Nëse ti, nëse ti pistoletën aty, t'ia fut, i? Ik, ik, ik, ik. Po. Ik merre atje, ik mblidhe. Mblidhe dhe hidhe brenda aty. Ndodha, ndodh. Është është është për të ardhur keq se nuk ka sepse, se kosha ka plot. E nuk është aq që nëse ti del ta hedhësh, se kjo nuk i hidhka as nga lartësitë o zotëri. Jo, jo, zbre, kjo del po si duket bën pazarin dhe përton. Nuk kam mësuar të bëj ato aty dhe i përton, përton po çfarë është ajo? Po Ku është rritur ajo? Jo, s'ka justifikim. S'ka kuptim fare. Nuk ka të bëjë rritje mendoj. Jo. Se unë e kam menduar dhe një film që do bëjmë ne për këto. Për plehrat. Po, po. Duhet. Kam një skenar. Edhe do jetë fytyrat nuk do jenë kështu me atë që ke parasysh me atë blur. Jo, jo. Do jenë kështu. Pa blur, pa blur. Po. Siç i kanë fytyrat e këqija. Plehra që hedhin plehra. Nëpër qytet kështu nëpër. Duhet bërë kjo. Ne duhet të kishim folur pak për uh, këtë po lajmi u përhap disi me vonesë megjithatë. Cili lajm? Është uh, është një lajm i mirë. Është hera e parë Jeri që një gjykatë në Shqipëri mm. merr mm. përsipër të gjykojë një çështje mjedisore. Oh, dhe vendimi i parë që është marr në lidhje me një çështje mjedisore në historinë e çështjeve pra. Mm -hmm. Është Se ndryshe nuk bëj. Megjithatë, po, po thoshe pra, është është vendimi pro Vjosës pra, që është marrë në mm. gjykatën administrative. Gjykata administrative ka vendosur që të mos lejohet ndërtimi i hidrocentralit të Poçemit mbi lumin Vjosë. Mhm. Kështu që ka patur komuniteti që jeton përreth Vjosës, në Tepelenë, në Përmet, në domethënë gjithë njerëzit që ndikohen nga nga ndërtimi i këtij hidrocentrali janë janë mbledhur, janë ndërgjegjësuar, janë kanë arritur që të bëjnë diçka. Kësaj radhe, ta çojnë çështjen në gjyq, të marrin një avokat. Edhe ta ruajnë Vjosën si njërin prej, jo njërin prej, por lumin e vjetër, e, e fundit. Mm. Të virgjër në Europë. Vjosa është një lum i cili nga burimi në grykëderdhje derisa shkon në det është i paprekur. Në gjithë shtrati i Vjosës është i paprekur. Dhe kështu duhet të mbetet. Dhe dhe nuk ka asnjë lum më në Europë, shtrati i të cilit të mos jetë i prekur. Të jetë ndërtuar një hidrocentral, një mhm. digë, një gjë, një Vjosa është ashtu, e virgjër. Dhe kjo i jep një status që që e ndihmon akoma më shumë për për të zhvilluar turizmin rreth saj etj etj etj. Tani ka dy këndvështrime këtu. Ka nga ata njerëzit që thonë që që ujërat mm. dhe energjia hidrike që do të uh, gjenerohet prej tyre i përkasin shtetit shqiptar, i përkasin gjithë shqiptarëve, jo vetëm atyre që jetojnë rreth Vjosës, por edhe atyre që janë larg Vjosës, po në këtë po, megjithatë megjithatë mm -hmm. dëmtimi është i pariparueshëm. Shiko, e para e punës, ky do të ishte një koncesion që jepet një kompanie të huaj. Mm Kështu që kur flasin që u përket gjithë shqiptarëve, Vjosa, edhe thotë haj ta ndajmë gjysmë për gjysmë me ca të huaj, që aty un kam pak dyshim për argumentin në vetvete. Mm. Sepse ishte një ofertë e pakërkuar nga një kompani e huaj, një investim i huaj, koncesion 20-30 vjeçar, domethënë diçka e tillë. Nuk ishte se po e edhe ne kemi shumë lumenj të tjerë të të ku është ndërtuar goxha që mund të shfrytëzoheshin para se të prishnim lumin e fundit në Europë dhe ta bënim edhe atë hidrocentral. Plus që historia e këtyre hidrocentraleve ka dal ka shumë histori me hidrocentrale. Po. Ca të pambaruar kurrë, ca të filluar të pambaruar mm. kurrë, ca të përdorur për pastrim parash, po, ca po. E kupton? Po domethënë që është bërë me hidrocentrale, ka qenë një ë uh, Megjithatë, unë po lexoja tek Ervin Goci ka qenë njëri nga pedagogu Ervin Goci ka qenë njëri nga njerëzit që e kanë ndjekur në frymën aktiviste që mm -hmm. e mhm. karakterizon dhe ai jepte disa arsye pse vendimi për mos lejimin e ndërtimit të digës së Poçemit në Vjos është historik. Sipas tij. Mm -hmm. E para thotë tradita juridike është krejt e pamësuar me trajtimin e një çështjeje kaq delikate. E dyta, deri më sot pasuritë natyrore janë trajtuar si pasuri e Zotit dhe në këtë vendim janë Pasuri e komunitetit. Tre me këtë vendim komuniteti i lidhur me një pasuri të caktuar fiton statusin e të legjitimuarit, jo si ngahera, si turist i pasurive të veta. Katër, për herë të parë fiton ekspertiza mbi marrëzinë e interesave miliardëshe. Pesë, për herë të parë nga gjithë këto konventa mjedisore që ne kemi firmosur me vrull, fitojnë përmbajtje. Se në fakt janë këto konventat mm -hmm. që i firmosim por nuk i respektojmë. E gjashta thotë organizatat mjedisore e dinë rrugën si të luftosh tash e tutje 7. Për pak ditë është Valbona në seancë gjyqësore, gjyqtari do të ketë një precedent. Tetë pas Valbonës do të vijë radha Karavastasë e Nartës dy parqe kombëtare që rrezikojnë të zhduken dhe ja ku është se si rasti fitohet dhe nëntë e fundit. Njerëzit do të kenë ndoshta më shumë besim tek vetja dhe nuk do t'i lënë ambientalistët të luftojnë vetëm. E qartë. Kështu. Pas 15 ditësh ë uh, ose s'ka thëna fati, por qeveria mundet që ta çojë çështjen në apel. Mhm. Mm Keni parasysh që uh, kryeministri Rama kur mbaheshin uh, ose bëhej fushata për zgjedhjet e vitit 2015, edhe ishte në Tepelenë, ku fitoi ë uh, bindshëm. Po. Tërmeti po? Mhm. Po, Tërmet Peçi, po, po. Po zoti Rama tha atëherë, kur ishte në Tepelenë, se Vjosa do të merrte statusin e parkut kombëtar. Që do thoshte që Vjosa do të ruhej e paprekur, mm -hmm. siç e kemi gjetur, t'ua trashëgojmë atyre që do të vijnë mbas nesh. Ta kenë dhe ata. Mos ta dhëmbëzojmë kështu siç kemi bërë me gjithçka tjetër në këto 25 vjet kur na ka rënë në dorë. Dhe ky ishte premtimi për park kombëtar. Po. Por pastaj u hapën u, u erdhi kjo oferta nga kompania e huaj dhe u u la ky premtim dhe ishte më i madh se premtimi. Po, sepse hidrocentrali do ta zhbënte krejtësisht, pastaj nuk kanë po e bëre një hidrocentral, pastaj pak rëndësi ka. Bëj çfarë duash me to. Mm -hmm. Se ka marrë fund gjëja. Se rrjedha ndryshon, ujëra ndryshon komplet. Është komplet e mbaruar si si histori. S'do të ketë nevojë për park kombëtar atje, se s'do ketë ça të kombëtarizosh. Mm -hmm. Por eh, domethënë premtimi ka qenë. Nuk u mbajt. Në gjykatë humbi qeveria. Dhe tani ka 15 ditë që t'i sulet edhe një herë Vjosës për në apel. Po, shohim nëse do ta bëjë. Se besoj. Janë dhe zgjedhjet afër. Nuk do të interesonte si imazh. Edhe unë mendoj që një çikë shkatërrues, po? Se nuk do interesonte. Okej. Okay. Shpresojmë kështu. Uh, Anastasia, Not That Kind tani në klubin e mëngjesit kur të vijmë do të kemi anagram çuna dhe goca. 7:34 minuta. Vajti 7:35 e vonë. Ieri, e sigurt? Jo, e sigurt. E ka altini me e zëtavat E kokrra e kokrra e mashtruesit kur kur u rrit si si i bukur ishte i dan. Po, po, po. Okej, okej. Mirë, mirë, mirë. Provokacija. Um, unë kam anagramën gati, miq të dashur në klubin e mëngjesit. Në klubin e mëngjesit 104. Le ta hedhim. O zoti im. Anagrama në klubin e mëngjesit. Ore sa ai ashe ka. Ai un nis. Ta mos e iku ai tani. Jo, jo, e kam fjalën për Lorin, po mirë, ej. Anagrama për sot është Mirë Pi tru. Oh. Ah. Oh. Po sepse e ke parasysh? Truri hahet apo pi? Truri pihet në këtë rast Ieri. Që nga në kod tiri. Dhe e kam bërë kështu me me me tre pika, me retiçencë Ieri. Mm -hmm. Mirë. Se nuk është shumë i sigurt. Pi tru. Se e gjen shokun e vet duke pirë tru. Edhe i thot, "Çfarë bën ore?" M I R E P I T R U. 0692070222 Dërgoni mesazhet E bëra me, me kështu të frikshme Ieri Me kafka me gjëra Se e di që të pëlqejnë Me gjithë ato ngjyra është e bukur Kjo ka rëndësi Do vëtë e të qërë prinë sa meri manga Do, do jetë super për të ty tamam, fiks po. E mace Po mace e bëj kokëposhtë Edhe me krah, si lakuriq nate. Është diçka kështu po. Ha? Puna e asaj barsoletës me Meri Manga. Si është ajo Lori? Ajo që tregova ju. Është për konsum të brendshëm. Është për konsum po. Ku Ai të lori gëzuar pi tru. Fjala konsum merr merr lloj-lloj kuptimesh, konsum. Mirë. Ej, oh, sa mirë do të dëgjojmë këtë Starboy. Po. A Starboy do të dëgjojmë? Dakord. Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në Klab FM në 104 mm. hey. Edhe në ekranin e Klab TV-së, mirëmëngjes Mirëmëngjesi Mirëmëngjesi Me fat këta në Kanada Pse? Pse? Po, po shikojnë në lidhje me Kanada më ndodh. Oh, asgjë, asgjë por në uh, Kanada fati për tok. Dua të them që asnjëri nuk është uh, nuk është helmuar hmm. nga super xhini që është shitur atje ku hmm. shitet alkool dhe xhin. Ëm, hmm. e shikoj këtu e kemi edhe në foto. Bombay Sapphire është njëra nga markat e njohura të të xhinit. Dhe mm. zakonisht përqindja e alkoolit në një shishe xhini është 40%. Që është goxha lart. Që është goxha e lartë, po. Edhe njerëzit e blejnë atë se e mm. pëlqejnë atë. Po, e pëlqejnë xhinin, po. siç e dimë që kemi pasur njerëz xhindashës, shumë mm. xhindashës, xhini xhini që ata. Xhindashës. Por eh, por paska qëlluar në Kanada që një një sasi e pacaktuar prodhimi, nuk jam i qartë se sa, mm. ka patur përqindjen e gabuar të alkoolit. Jo 40%, por, por 77%. Au, po, tritol. 77% gjë që ka bërë që këto ëm um, AKU-ja, po themi e Kanadas, ëh, mm. uh, kontrolli ushqimor atje të bëjë që të bllokohet e gjithë kjo sasi xhini dhe të rikthehet, edhe pse mund të ishte ëndërr për disa pijanecë, Kemi rënë se thoshin një shishe është sa për dy Se një teke është si një dopjo plako hajde ballin E tjera e tjera Nuk e dimë ekzaktësisht se si ka ndodhur dhe shitur vetëm në, në Kanada Ka ndodhur në të gjithë provincat e Kanadasë është gjetur ky xhin i kësaj marke mm -hmm. Bombay Sapphire Që nuk ka 40% alkool, por 77% Po Shumë. E kanë tërhequr. Po këtë do të thosha, prandaj kanadezët janë me fat, sepse askush ose mbajnë alkoolin. Sepse deri tani askush nuk është raportuar për shembull që thotë që mm -hmm. piva xhin ishte më i fortë se ç'pretendonim edhe më më ndodhi kështu apo më ndodhi ashtu. Të gjithë kanë qenë mirë. Mm -hmm. Tani ka radhën njeriu im i dashur me njërën nga historitë e saj. Krejtësisht të mm. çuditshme. I jepi Jeri. Është martuar ndonjë italian me veten këtë radhë. Jo, jo, jo po. fatmirësisht. Si e kishte po, emrin ai? Nelo Rogero. Nelo Rogero, po. Mos gaboj. I njohur si Nelo Rogero. Nelo Rogero. Për 40 vjeç, po. Po mirë, meqë jemi te dasmat, kam një histori tjetër. Po kaq të çuditshme, nuk është martuar asnjë me veten, okay. por bëhet fjalë për një djalosh me emrin Wang, 37 vjeç, nga Kina, uh, i cili kishte ndarë ditën e tij të martesës, por ka bërë diçka. Hmm. Ndërkohë që dasmorët nusja ishte bërë gati e me radhë, ky nuk ka ftuar familjen e tij, pra prindërit dhe njerëzit më të afërt, sepse kishte probleme ekonomike dhe nuk donte që të turpërohej në dasmën e tij. Një sekondë tash. Pra mm. djali ishte i varfër po thua ti. Ishte i varfër. Edhe nuk donte që të vinte familja në dasëm? Po. Kishte turp i varfër nga kush kishte turp? Nga babi vet? Po, me sa duket. Se babi e dinte që ishte i pasur? Do të jo, jo, jo, nuk donte të turpërohej përpara uh, krushve, ëh. Ok, apo ah, okay. tjetër. Ndoshta prindrit ishin aq të varfër, sa që ky s'donte të nxirrte prindrit. Po, me pak fjalë. Kishte turp për prindrit e tij, domethënë. Okej, ose nga varfëria e tyre. Kështu e ka thënë të paktën, dhe çfarë ka bërë? E kuptoj. Është që ka paguar uh, disa njerëz që të merrnin pjesë në dasmën e tij. Dhe i ka paguar secilin me 12 dollar dhe i ka thënë Mesazh. Në vend të prindërve. Po. I ka marrë aktorë. Aktorë po i quajnë, por janë taksistë me bashkëshortet e tyre, janë shokë shkolle, studenta që po kanë. Po ka thënë që ky është djali i xhaxhait, ky është babai. I ka prezantuar si miqtë e tij në fakt. Po, por nusja ndërkohë nuk po e vazhdonte dasmën e saj sepse priste që të vinte familja, mm -hmm. prindrit e djalit dhe ka filluar të kenë dyshime të paktën nga ana e nuses dhe kanë bërë diçka. të gjithë pjesëtarët në dasëm, duke bërë fjalë motrat e nuses edhe të ftuarit e tjerë, janë shpërndarë në sallë dhe i kanë bërë pyetje shëndet Lori. Fjalë vërtet. Shëndet Lori, po bëj nga e vërtet. Shokëve të dhëndrit duke pyetur se kush ishin, si e njihnin Wangun dhe dikush e ka zbuluar gjithë sekretin, ka thënë, ne nuk e njohim fare, po ai thjesht na ka paguar që ne të jemi këtu. Dhe dhëndri është arrestuar, ndodhet në para paraburgim. Po për çfarë është arrestuar ky? Është arrestuar sepse e ka denoncuar uh, babai i nuses, duke thënë që ky është një mashtrues, uh, nuk duhet të jetë kështu dhe dasma nuk është bërë, kuptohet, por ndërkohë që ai deri diku paktën që unë kam parë. Kishte këta një dhëndër fallso, domethënë. Ta kishim bërë këtë një dasmë. Po është një histori shumë e çuditshme dhe që ndodh herë pas here në Kin gjëra nga më, domethënë para pak kohësh kishim Është vend shumë i madh Jeri prandaj. Nuk jo, kanë me çfarë merren. Ishte bërë është bërë një modë e re në Kinë që po. njerëzit ë uh, bëjnë sikur kanë vdekur dhe sajojnë uh, historinë e tyre të vdekjes për të parë se, se si do reagojnë, si do reagojnë të, tjerët. të tjerët, kush do vijë ah, në varrimin e tyre, çfarë mm. do thuhet dhe kjo u bë domethënë u bë në masë, shumë njerëz e aplikonin këtë gjë dhe duhet të Që ishte komplet budallallik. Por me sa duket funksionon dhe ana tjetër që merr disa aktorë edhe i paguan i paguan ata për të qenë në në Do ta do ta mendoj këtë, do ta mendoj këtë. Shumë idiotë si teori, por po, po. ndodh. Shumë mirë. Faleminderit Jeri. Të lutem. Dje uh, shumë prej njerëzve kanë marrë edhe mesazhin që nuk kanë fituar lotarinë. Tam. Oh. Po, sepse ka qenë dita dje që jepeshin përgjigjet e lotarisë, programit DV Visa 2017. 2017. Po. E Departamentit Amerikan të Shtetit. Edhe mm. kanë kam lexuar lloj-lloj mallkimesh po, dje po, në po. Facebook, domethënë ndaj fatit, ndaj vërtet. Shumë po. Nuk latë shpellar pa marrë, është e njëra. Jo nga njerëzit. Kështu që njerëzit nuk duhet të ndihen po, pra, keq. Po. Ndihen keq se i merrni ju shpellarë. Shpellari me fat. Është si televizor. Ah. Shpellari me fat, ka fatin e shpellarit. Po, si pra. quhet normal. E kupton? Po kështu do. Kështu do. Oh, jo, mos u zemron se po tregoni edhe vlera anti-amerikane me këtë. Amerika është gjithëpranuese. Keni si mund të hyni ju në Amerikë me këtë tru? I thoni njerëzve shpellarë. Prandaj nuk jeni selected. Ti Lori mendon që mund të kesh fatin e shpellarit. Ju ju njohin nga brenda. Mhm. Po besoj që po, pse jo? Pse mos. Po hidhe një herë. Po provoje një herë Lori. Është zhvilluar mirë. Fatin e korçarit. Po disa njerëz, o një miku ynë për shembull, një mik, një miku ynë, ëh, mhm. i ka rënë një mikut tonë. Çfarë i ka ndodhur? Ai, ai e tha dje, jo, unë unë mora vesh sepse kishte nxjerrë, mm. uh, kishte nxjerrë një foto, foto në po. Facebook të asaj që thoshte you have been randomly ah, selected. Okay. Ehm, um, dhe kërkonte, thoshte jam më ka rënë, thoshte kush do kush do të martohet me mua. Mm, Sepse tani mund të marrë një grua, ah, se domethënë deri po, në periudhën që do bëhet aplikimi i dytë apo intervista, ky ka kohë të martohet. Mhm. Edhe mund të shkojnë çift, se për shkak mund të kenë qenë fejuar. Pa. Jep gjithë kohë, do të thonë edhe të mos ndahen çifti, të shkojnë bashkë në Amerikë dhe është okay. Mhm. Ëm, kështu që ai por i thashë, "Ore ti ke tre kalamaj." E kupton dhe vërtet ka. Vërtet ka, po ka vënë një status në Facebook që që kërkon një tani me lotarinë amerikane po. tha ai, nuk ka problem. Oh, e kupton? Nëse ka pretendime që unë edhe unë jam kështu tha, pa ngarkesë asgjë, ha, por. Ka dhe tre. Por ja ç' të bën lotaria amerikane. Po me të rinon. Po është është i divorcuar. Tre fëmijë. Jo, jo, s'është më lirë, jam ti lart shoh. Po janë të çmendur, janë janë çmendur. Thjesht ideja ka rritur vetëbesimin. E thoshte me shaka për të thënë që është është njerëzit ishin kështu. Gjithë duke parë tani edhe normalisht dikush ka jaguar, dikush ka shitur drogë, dikujt i bie lotaria amerikane, njerëzit përdorin atë që kanë. Jo, normal. Në vërtetë. Mund të më Lori hidhe një herë. Hidhe një herë Lori se meqë mendon që mund të të bjerë Lori. Nga tetor nëntori. Ja të ra Lori. Po. Ja po. të ra. Mund të bësh edhe me dy gra. Nëse funksionon kjo teori, apo çojmë sa i ndot këtë shoku ton një herë. Se mund të ikë ajo që ka. Largo Zot. Po, ja. Ajo ishte atje bënte humor, ishte. Ishte dhe ajo që komentonte. Kush është jam shumë kurioz. Do e marrim. Jam shumë kurioz. Ja, do të shikosh kur tiki. Ai do në lotarinë amerikane më dashur. Ka thirrjen e dytë ai. Thirrja e dytë është. Më bash po morë para thon po. Jo, jo, s'është aq kollaj. Jo, jo, kollaj është Lori. Mirë. Ej. Kemi një anagram që është Mirë pi tru. Mirë pi tru. Siç e dëgjuat? M I R E P I T R U. Mirë, Pitru. Unë mundova të të ndaloj, po ti nuk do të ndalosh. Mirë, Pitru. Hm, Pitru. Shikojmë se çfarë do të ngjasi. Edhe e dyta që kam për ju para se të shkojmë tek muzika, është një pyetje nga aktualiteti. Okej. Okay. S'e kemi bërë asnjë mm -hmm. akoma. Kjo është e para miq dashur. Për ditën e sotme dhe shansi juaj për të fituar dy bileta për të parë Rojtarët e Galaktikës, vëllimi i dytë në Cineplex. Të premten. Nesër. Oh, dua ta shoh këtë film. Është ka humor, ka aksion, ka është është është një prall, sigurisht. Mm -hmm. E keni që sonte. Po është një prall për të rritur dhe fillon nga sonte në Cineplex. Ne ju çojmë nesër të premten mbrëma. Atëherë pyetja është kjo. Mbrëm, mbrëm është zhvilluar në televizion mm -hmm. një debat që ka pasur edhe fyerje dhe përplasje e akuza Ka qenë shumë i zjarrtë. Nuk ka ndodhur në Shqipëri. Ka ndodhur diku në Europë. Pyetja është kush ishin dy njerëzit që mbrëm u përballën në një debat edhe me fyerje, edhe me akuza, edhe me të tëra. Edhe me grushta? Jo. Jo, okay. Jo. Klubi i mëgjesit, ja ku jemi Anagrama mbetet Mir pi tru Mir pi tru mm -hmm. Pak e egrë sot po Mos çani kokë Do dali okej okay. Në fund fare janë uh, Tash e ke rregulluar me ngjyrat Të mira gjërat që mbarojnë mirë Shumë duke e frikshme O, Olta Urdhro Na shkruajn njerëzit Po, më kanë thënë Macroni dhe Le Peni Macron dhe Le Pen Bravo. Dhe po. është Ermiri fituesi i dy biletave për në Cineplex 528 i mbaron numri. Për shembull un nuk po zgjatem shumë por ka qenë një debat i cili është është transmetuar në mhm. televizionin francez dje midis dy kandidatëve për president të Francës zgjedhjet mbahen këtë të diel mm -hmm. në Francë është raundi i dytë pra dhe në këtë debat presidencial ka patur ja ku e kemi këtu në studio Lori mm -hmm. Edhe shumë shkëmbime. Ndër të tjera, për shembull, Marine Le Pen e ka quajtur mm -hmm. Macronin bankierin që zgërdhihet. Oh. Kurse Macroni e ka quajtur Le Penin priftëresha e frikës. Ja ku ia thonë. Mm. Jo, sa fat nuk e lej. Ekso. Është kjo është kronika nga Euronews pra që ka mbuluar debatin midis tyre. Faleminderit. Kush ishte edhe një herë fituesi? Ermiri. Ermir të lumtë i pari. E para nuk ka asgjë të zgërdhihesh. Le Pen Macron. Hm? E qeshura nuk është është e keqe, kështu që. Jo, jo, e qeshura është e mirë. Sepse kjo ta shan ty të qeshurën. Po, kështu e ka quajtur. Pastaj ishte seriozisht ky. Është, po, po për momentin është, është shumë serioz. Sepse është pak ditë larg të qenit presidenti i Francës. Kam përshtypjen që i ka rënë Do ta nderoja të thënë. I ka rënë lotoja. Pesha, pesha e momentit i ka rënë mbi supe tani, po e kupton. Po. Siç uh, Donald Trump e kuptoi. Sesa shumë pushtet është. Okej, okay, shumë mirë. Faleminderit. Tani miq të dashur, ne kthehemi edhe një herë tek uh, loja jonë e censurës. Do të jetë krejt e re. Si mbeti mbreti në diplomatike që njëherëzi e kishte përkrahur edhe refuzuar. Nuk është kaq e thjeshtë kjo. Jo, pra, me muzikën mbrapa një herë bëhet të huton muzika. E dëgjojmë edhe një herë? Tu tu Merre me mend. Si mbeti mbreti në diplomatike që njëherëzi e kishte përkrahur dhe e refuzuar. Si mbeti mbreti në pip, pipën diplomatike, diplomatike që njëherësh e kishte përkrahur dhe refuzuar. Mm. Në çfarë diplomatike? Nuk është teknologjike. Si mbeti mbreti, si mbeti, kështu do baba, jo, si mbeti mbreti. Po, po, si mbeti mbreti është. Si mbeti mm. mbreti. Mm. Është pak si kupa me kapak. Mm. Si mbeti mbreti. A mund ta dëgjojmë edhe një herë të lutem? Patjetër. Okej. Okay. Si mbeti mbreti në diplomatike, që njëherazi e kishte përkrahur dhe e refuzuar. Mm, mm, mm, 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja. Do të dëgjojmë edhe nga Olta se çfarë është uh, dhurata që do Kë ka takuar të fundit mm -hmm. në Shtëpinë e Bardhë zoti Trump? Pyetjet e aktualitetit i kemi nga bota siç mund ta vini re. Mm -hmm. Larg nga hapësira e bulevardit Dëshmorët e Kombit. A vjen. Jo? Duhet. Duhet, a duhet mendon? Edhe unë jam dakord.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 8 e 18 minuta në këto momente këtu në klubin e mëngjesit, miq, dhe mund ta keni parë përmes disa uh, posterave që janë mm. uh, përhapur nëpër qytet se këto ditë po zhvillohet në Tiranë, festivali teatror rinor Gjergji Trola, Kur nisi uh, kur nisi festivali këtë vit? Këtë vit ka filluar në datën 2 maj. Në datën 2 maj. Dhe do të vazhdojë deri në datën 9 maj, ku do të jenë dhe dy shfaqjet e fundit edhe ndarja ceremonia e ndarjes së çmimeve. Tani këtë vit marrin pjesë sa gjimnaze? 14 gjimnaze të Tiranës. Mm -hmm. Është vit ndryshe në fakt nga vitet e tjera. Festivali ka filluar që në 98-ën, më ka pasur gjithmonë ka pasur nisma dhe punë në shkollat e mesme me nxënësit punë teatrore, por me iniciativën, ideimin, krimin e Gjergji Trolës, këto shkolla jo vetëm që punonin me nxënësit e tyre dhe me regjisor ose jo vetë shfaqje teatrore, por arritën domethënë që të organizohet një festival. Mm -hmm. Ndërkohë në vite festivali u organizua me pak shkolla ndërkohë konkur disa dhe ndërkohë u zhvillua 10 ne kemi pasur fatin e madh që të ishte festivali mbarëkombëtar, sepse kishim jo vetëm festivalin e Tiranës që ishte i plotë me gjithë shkollat e Tiranës, por të kishte edhe shfaqje nga të rinj që ishin jashtë shkollave, domethënë jo vetëm fëmijë nxënësit e shkollave, mm. po edhe të rinj të, të tjerë, nga grupe që janë më të vulnerabël marginalizuar. Dhe kishim edhe ndërkohë edhe nga rrethet e tjera. Mm -hmm. Kishim në konkurrim 7 rrethe, 7 rrethe nga Shqipëria, ndërkohë që kishim edhe nga tre qytete jashtë Shqipërisë, që ishte Tetova, Shkupi edhe Rahoveci nga Kosova. Kështu që ne do të vazhdonim, plani ishte dhe Gjergji kishte synimin që të të zgjerohej, madje të zhvillonin festival siç është i Tiranës i konsoliduar me të gjitha shkollat dhe me gjithë grupet rinore në çdo qytet të Shqipërisë. Ëm dhe ndërkohë domethënë pasaj të finalizohej në Tiranë festivali kombëtar i Tiranës, festivali kombëtar dhe mbarëkombëtar nëse do të do të ishte mundur mhm. organizimi mm -hmm. dhe me trevat jashtë Shqipërisë. Por kjo ëndërr e Gjergjit u pre në mes dhe neve sivjet arritëm me aq mbështetje sa mundëm të organizonim festivalin e Tiranës, por me premtimin që ky ky festival të vazhdojë dhe gjithashtu të zhvillohet dhe të zgjerohet ashtu siç ishte menduar, planifikuar dhe u realizua këto dy vitet e fundit. Humbja e parakoshme e Gjergji Trolës uh, që shokoi shumë njerëz dhe sigurisht ishte ishte vështirë për familjen radhë të parë, për miqtë, shokët e kolegët e bashkëpunëtorët. ë uh, sigurisht që që ka pasur një ndikim, po themi, po uh, gjithsesi është është mirë dhe më vjen mirë që festivali ka marrë emrin Gjergji Trola ë uh, në nderim të Gjergjit. Pikërisht, pikërisht sepse ai ishte uh, ideatori, krijuesi, ai e moderoi dhe e ngriti të gjithën dorë mbas dore duke marrë dy tre shkolla, duke i vënë në kompeticion së bashku pa me, do, mm -hmm. në fillimet e 98-të. Po, dhe duke i vënë bashkë në konkurim, pastaj duke zgjeruar numrin e shkollave ose të grupeve që konkuronin me shfaqjet e tyre të të rinjve Dhe një nga punët dhe sfidat që ka pasur Gjergji në vite ka qenë puna nëpër shkollat. Mm. Dhe pastaj edhe të arritja që ata të evidentohen, jo vetëm para shkollave të tyre, domethënë një shfaqje ku mund ta vendosin në shkollë siç bëhet zakonisht, por edhe duke evidentuar edhe përpara një publiku më të gjerë. Uh, madje neve jo rastësisht e zhvillojmë dhe e kemi zhvilluar së fundmi dhe në Akademinë e Arteve, ku mund të vinë dhe nxënës nga Akademia ose të masterit ose nxënës të tjerë, studentë dhe pedagogët e akademisë që të mund të kenë një shkëmbim dhe informacione. Po, patjetër, që ndihmon shumë. Ndërkohë që në vite ë Gjergji ka punuar dhe ka, domethënë me me shumë pasion dhe përkushtim në mënyrë që jo vetëm të realizojë thjesht festivalin, po thjesht që të angazhojë nxënësit e shkollave të mesme dhe të rinjtë që janë mund të jenë edhe jashtë tyre, grupeve të ndryshme, t'i angazhojë me artin, me teatrin, me kulturën në përgjithësi. Që është le ta themi në në sistemin tonë shkollor, po themi uh, ose uh, arsimor, në gjimnazet, mungesa e, e, e dramës, e artit, e teatrit është është diçka që ndjehet dhe mund të ketë atje njerëz që jo të gjithë uh, ishin aty në momentin e duhur për të shkuar në akademi dhe mund të ketë talente që që duhet të zbulohen, por edhe në mos qofshin këta, ë uh, arti teatri është është sigurisht një element shumë i rëndësishëm. Po dua të uh, flasim pak edhe me Franceskën. Franceska, ti është hera e parë që përfshihesh në në këtë festival? Në këtë festival po është hera e parë. Dua prandaj po të pyes, më pëlqen dhe dua dua të më tregosh përvojën tënde, se si si të ndodhi që të ftuan edhe si ka shkuar deri tani me ty. Unë Gjergj Shtrollën e kam njohur nga më përpara në aktivitete të tjera artistike që kemi marrë pjesë bashkë, po gjithmonë kam qenë e angazhuar për të marrë pjesë në festival. Fatkeqësisht ishte ky viti që mua më gjeti më pak të angazhuar dhe për t'u bërë pjesë me shumë dëshirë e festivalit që më herët kam dashur që të jem. Edhe, ok, megjithatë domethënë pjesën sentimentale të faktit që Gjergji nuk është më ishte një përvojë e jashtëzakonshme, mm -hmm. shumë e bukur, sepse uh, për, së pari ne provojmë veten, ne regjizorët e rinj, uh, provojmë veten sa mundemi ne të përcjellim nga informacioni që ne kemi marrë ndër mm -hmm. ndër vite nëpërmjet shkollës dhe sa mundemi ta realizojmë këtë, të nxjerrim një rezultat në fund. Është është një sfidë. Është një sfidë. Për ju, sepse këta janë, pra, për, për ata që nuk e dinë, mënyra se si funksionon është ti si regjisore e re, ë uh, të jepet një ekip, po themi një shkollë dhe ti drejton këtë shfaqje. Pra ti i përgatit ata dhe i bën gati për shfaqjen. Dhe ty të ra këtë vit Sinan Tafaj. Sinan Tafaj. Kjo është po. shkolla e Tiranës, ky gjimnazi i Tiranës. Edhe edhe cila ishte pjesa? Pjesa ishte dy dyzina me trëndafila. Okej. Okay. Komedi italiane. Dy dyzina me trëndafila, komedi italiane. Nxënës që nuk kanë eksperiencë teatrore, nuk, domethënë ti duhet të marrësh çdo gjë, duhet të fillojnë nga fillimi, që nga orientimi në skenë, nga publik, ë? Mm. Si ishte si përvojë? Ndonjëherë harroja fare që ata ishin gjimnazist për faktin se Për hir të vërtetës kam pasur nxënës shumë të përkushtuar dhe të talentuar. Ëh, mm -hmm. uh, ishte fat i madh që më rastisën kështu dhe harroja që kisha të bëja me gjimnazistë. Shpeshherë i flisja me terma profesionalë dhe më shikonin, po, më shikonin pastaj, ah, ok, ju nuk e dini, filloja ia shpjegoja çdo gjë nis nga e para. Po megjithatë, uh, mosha e tyre përthith shumë shpejt. Mm -hmm. Për shkak të pasionit, dëshirës, energjisë që ata kanë, Përthith shumë shpejt dhe nuk është një punë e lodhshme përkundrazi. E shfaqja ishte mbrëm? Shfaqja juaj. Po, e si shkoi në pra shfaqjet janë në Black? Në në Black Box, shfaqjet janë në Black Box dhe janë nga ora 2 deri në orën 4 mbasdite ku shkollat domethënë konkurrojnë dy shkolla. Domethënë në orën 2 fillon shkolla e parë, bëhet një pushim shfaqja e parë mm -hmm. dhe në orën 3 bëhet një pushim i vogël dhe në 3 konkurron shfaqja tjetër do. Mhm. Edhe ju kishit këtë komedinë italiane si si si si shkoi? Ë shkoi shumë mirë. Në raport me atë që unë prisja, shkoi shumë mirë. Po nxënësit e tjerë të shkollës vijnë ata që të bëjnë, po themi, e tani ata nuk bëhet tifo, po po mhm. pak mbështetje duhet të ketë aty apo jo, për këtë. Po vijnë shkollat e tyre, po. Okej. Ë si po si po shkon tani? Më tregoni pak. Kjo ishte nata e satë, mbrëm. Nata nata. Dita se ne vijmë në drekë. Po, ne ishte dita e dytë. Por kishim tre tre shfaqje që u paraqitën ditën e parë dhe ne dje, ditën e dytë u në paraqitën tre shfaqje, kështu që deri tani janë paraqitur gjashtë shfaqje nga gjashtë shkolla të ndryshme. Ëm uh, që kanë ecur me të vërtetë shumë mirë, kanë pasur dorë. Do të thotë që është konkurrencë e fortë? Po, me sa shohim ne deri tani konkurrenca ja, ndihet. Ja, aty domethënë nuk nuk dihet se kush nuk ka ndonjë fitues të qartë, këta janë kështu. Jo, jo, nuk ka ja. Jo. fitues të qartë. Ëm okay. um, Francesca kishte në ekipin e vet, ishte me fat sivjet sepse kishte i vetmi që kishte qenë vjet në festival dhe ishte fituesi aktori më i mirë i festivalit të vjetshëm. Jo, ka qenë ka qenë domethënë nga Sinan Tafaj, uh, Brendi Bega dhe luante dhe domethënë në këtë shfaqje me, kështu që një nga konkurrentët përsëri të, por megjithëse atë vendos juria, mm -hmm. por mhm. që ka pasur goxha shkolla që kanë pas goxha prurje, si jo vetëm aktori më i mirë, aktorja më e mirë, por edhe shfaqjet ishin uh, Goxha do ketë konkurrencë dhe do ketë punë juria për t'u. 14 gjimnazet e Tiranës në orën 2 shfaqja e parë, në orën 4 pasdite shfaqja e dytë në Black Box në Akademinë e Arteve, konkurrojnë me me pjesë të ndryshme, siç i pashë pjesët, nuk kishte, pjesët janë të larmishme, janë janë ca klasike, ca Çehov, ca uh, moderne, mm -hmm. janë të përzgjedhura nga vetë regjisorët, vetëm ideja, domethënë neve tematika e këtij festivali është tematika sociale dhe rinore. Domethënë tematika që prekin të rinjtë mm -hmm. dhe që ndikojnë tek të rinjtë, sepse nuk është thjesht vetëm arti dhe kultura që neve duam të mbështesim dhe të ndikojmë, por edhe kuadri social dhe si e shohin të rinjtë. Sidomos edhe jo vetëm të rinjtë që punojnë me tematikë, domethënë që janë të përfshirë, por edhe të rinjtë që që vijnë i shohin, domethënë shokët e tyre. Po. Po. Po juria kur kur do të nga nga kush përbëhet edhe kur përzgjidhen edhe ndahen këto çmime se e di që ka një kulm domethënë ky festival që vjen vjen kur ndahen këto çmime. Ë uh, e kemi fatin uh, që për të gjashtë vitin radhazi kemi uh, kryetare të jurisë uh, zonjën artisten e popullit edhe nderin e kombit Tinka Kurti. Ëm ehm, um, ndërkohë kemi aktorin e mirënjohur Neritan Liçaj, mm -hmm. uh, performancave, atëherë do të mblidhen dhe do të Në mbyllje e hënë apo? E hënë, e martë. E martë. Të martën, pra kulmon në mbylljen e festivalit bëhet tërheqja e jurisë, do kemi numra të ndryshëm përshëndetës, ndërkohë që juria merr vendimin. Domethënë do të marrin vendimin gjatë gjatë asaj Po po, gjatë asaj dite dhe do të tërhiqet juria ndërkohë që përshëndetet nga të rinj të tjerë në skenë. Dhe ndërkohë kthehen edhe japin vendimin Super. të drejtpërdrejtë. E sa çmime jepen? është mm, aktori më i mirë, aktorja më e mirë, shfaqja më e mirë dhe sivjet ne do të kemi në nder të Gjergji Trolës do kemi një çmim special që është çmimi Gjergji Trola. Okej, okay, shumë mirë. Unë ju falenderoj për punën. Holta Koçi këtu miq të dashur, bashkë me Françeska Hyçin, Hysin, një Holta Koçi njëra ndër organizatorët e festivalit teatror rinor Gjergji Trola dhe Françeska njëra ndër regjisoret pjesëmarrëse këtu bashkë me shkollën Sinan Tafaj në këtë rast. Ne përshëndesim të gjithë gjimnazistët dhe të gjithë gjimnazeve që marrin pjesë të 14. Suksese. Dhe shumë suksese edhe jurinë, suksese në uh, zonjës Tinka, Nerit dhe Alertit uh, Është do të jetë vështirë, do të jetë vështirë, por ca duhet të humbasin, ca do fitojnë. Mirë, faleminderit goca. Faleminderit. Kthehemi pas pak lojën e mëngjesit me tjera tani Spoon, miq të dashur. Can't I sit next to you? Can you sit next to me? Get the stars out your eyes. Come and bring them to me. Edhe në ekranin e Klan TV-s çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në 10 uh, njeri, nuk e gjeti dot anagramën turp të të vijë Jeri. S'kam fare. Apo e gje, apo e gje. Kam lënë në shtëpi turpin. Po po e di. Mirë pitru ishte turpërimi. Oh, një, yeah. një, tre, mbaron numri i Dritës dhe fiton një kontroll të plotë mjekësor nga spitali Amerikan. Një, një, tre, U gjet me roqet do të thoja. Po. Po mund ta them. Atëherë, atëherë, atëherë, na e thuaj Olta që të shpëtojmë. Grackën. E pra, ta dimë. Si mbeti mbreti në grackën diplomatike, që një herë e kishte përkrahur dhe refuzuar. Unë nuk e gjeta dot. E disa po mendoja unë. Çfarë? Kurth. Kurth. Po, e kam thënë dhe kurth. E mendoja kurth. Edhe rrugën e kanë thënë, dhe rrjedhën e kanë thënë, por jo. Gjithsesi Flamori është fitues 420 i mbaron numri fiton sepse orën nga Premium Watches. Sepse ai thotë si mbeti mbreti. Mhm. Mm që do të thotë ngeci. Dhe ngeci. Si ngeci, po ku ngecim zakonisht? Po, po. Në kurthe ose në gracka. Dhe gracka diplomatike është është shumë aty që aty nisi, shikon foli, është nuk është aq e vështirë sa sa mendon. Kurse kur gjen një gjë që është arbitrare, Duhet të matësh shumë. Që nuk është mbështetur në asgjë në kontekst atje. Mhm. Ajo pastaj Ajo sepse aty nuk nuk arrin dot ai, do të bëjë edhe kapërcimin që do të fat ndonjëherë që të ashtu. Kur ne okay, mirë. Ehm, s'ka problem. Kemi lojra arbitrare, miq të dashur siç më pëlqen mua, për shembull, një lojë arbitrare është kë kam parë unë. E kupton thjesht kë kam parë unë, se unë shoh njerëz. Ëh, rrugëve. O dje për shembull që ishte edhe Dje kë s'kam parë. Po. Dje kë s'kam parë. Bravo. Realisht dje kë s'kam parë, por uh, do bëj një që s'e kam parë dje. Që ta ngatërroj akoma. Ata do t'i ruaj për për një ditë. Dhe ishin shumica burra, me thënë të drejtën. Normal se kanë qenë në presidencë ata. Ata shumë salçiçe. Edhe ë? Ato që kanë qenë në presidencë, ato ke parë ti. Jo, jo. S'e di unë ato rastisa. Unë kalova dje këtu për shembull, tek, kalova dje tek Rogneri, mm -hmm. rreth orës gjashtë, pasdite. Po. Dhe ishte i mbushur me makina, sheshi i gjithi, mm -hmm. afër çadrës kryeministrisë të gjithë, gjithë delegacionet të gjithë ambasadorët. Po. Mm. Makina holandeze, makina me flamurin suedez, mm. grek. Makina me Lloje soja. Britanikët, amerikanët, domethënë gjithë ishin gjermanët. Edhe ishte bërë këtu. Nuk e ke idenë. Hmm, një lum makinash. Kur kaloj atje, nuk e di, doja t'u jepja dorën të gjithëve. Ëm Megjithatë do të bëjmë njërin që unë e pashë mhm. më herët gjatë ditës dje. Le të shohim nëse Lori që e ka fiksim këtë lojë e gjen, ju miq dashur jeni të ftuar. Premisa shumë e thjeshtë, kam parë një personazh Shumë të njohur edhe përmes pyetjeve ju mund t'ia dilni që të fitoni një dhuratë. Olta ça do jetë? Nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu Durrës. Dy shishe ose verë të kuqe ose brendin Skënderbeu ose, ose baton ose rozen,, kë të doni juve. Dy shishe nga ose t'i kombinoni një ashtu një kështu apo jo? Po. Mund të bëhet po? po Patjetër. Super, okay. Edhe rakin. Atëherë, Jeri. Është mashkull? Ëm, uh, shtype. Po Jeri, është mashkull. Është mbi 40. Bravo Jeri. Mm, ka lidhje me politikën? Direkte. Më fal, çfarë do thotë uh, direkte? Që është aktualisht në politikë. A ka lidhje di jo, direkte? Aktualisht është pyetja jote. Aktualisht? Apo direkte? Mirë, është deputet? Ka lidhje direkte? Këtë pyetjen e fundit mos e bëj fare më mirë. Kalo në një pyetje tjetër. Po jo, është bërë tani. Okej, mirë, e bëmë falje, se e dëgjuan të gjithë. S'ka problem. Nuk është, nuk është deputet. Nuk është deputet. Ka lidhje direkte me politikën Altin, edhe aktualisht, por nuk është deputet. Ka dhënë dorëheqjen apo është Ka dhënë dorëheqjen nga deputet, po thua ti? Domethënë nuk ka marrë mandat është ideja apo jo? E nuk është zgjedhur fare në zgjedhjet e kaluara. Nuk është zgjedhur. Domethënë është jo aq i rëndësishëm në skenën politike. Shiko, pyetjet që ti bën, janë pyetje të hapura të bësh pyetje politike. E pra super. Jo, jo, nuk prapë kjo nuk është pyetje. Jo, po do të thosh, jo se jo. Po ose jo është kjo pyetje. Po jo, po ose jo, se unë nuk them po ose jo, unë them vetëm Oh. Po ose jo thua. Dëgjo Altin tani hajde. Po është i rëndësishëm në skenën politike. Është i PD-së. Jo, nuk është i PD-së. Jepi Olta. Mos. Është i PS-së. Jo, nuk është i PS-së. Vazhdojmë. Pra. Është me këto partitë e vogla. Jo, Lori. Po. Është Lori është shumë i zgjuar, nuk e përcakton partinë. E kupton? E hedh një herë këtu. Edhe pastaj pret e ndjen situatën. Ha Lori, e shikon prandaj? Është kryetar. I partisë së tij po. Ka qenë ministër në qeverinë e shkuar. Jo Lori, u dogje. Vazhdojmë. Ka mbajtur post, por jo ministër. I PDIU-së? Jo, Jeri jo. I fillon emri me D. Jo, zotri jo. Ëh, uh, le të bëjmë një rezume të lutem. Po jo, perso jo personazh kështu koti, po them personazh kështu. A mund të bëjmë një rezyme? Po rezymenë mund ta bëjmë. Po. Bëje, Olta. Po s'm bëj. A mund ta bësh ti një rezyme të gjërave që kemi thënë thua atëherë? Ë, jo, s'e bëj dot, mund ta bësh ti. Të bëjmë edhe ta bëj unë. Po a mund të bëjmë? Atëherë, kemi një kemi një politikan i cili është mbi 40. Mhm. Është Gjergj Kastrioti Skënderbeu në mhm. Durrës dhe bojë flokësh. Kthehem pas pak në klubin e mëngjesit me muzikë miq të dashur tani Synaption bashkë me Ana Kova. Ora është 8:42 minuta. Klab FM. Talk for a reason sing for a reason some may say I lost my mind. Mirëmëngjesi dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Mirëmëngjes uh, Kishim si pyetje të parë sot në Klab FM në 104 Njërën nga ato ngjarjet politike të ditës së djeshme Që ishte mm. debati i zjarrtë është uh, komentuar nga disa Dhe jo vetëm i zjarrtë Po edhe më shumë se kaq. Ëh. Mm. Me ofendime dhe fyerje në disa raste midis Macronit dhe Le Penit. Le Pen. Ëh. Mm. Ndërkohë që Jeri po më tërhiqte vëmendjen edhe ndaj ngjarjes tjetër, ëh, uh, që është fakti që Le Pen akuzohet se ka bërë plagjiaturë. Plagjiaturë të një ëh uh, fjalimi që më parë është mbajtur nga Fillon. François Fillon. François Fillon, uh, ish uh, kandidati tjetër pra për president që nuk është më në garë i republikanëve. Në fakt fjalimin ai e ka mbajtur në 15 prill mm -hmm. dhe më pas e ka mbajtur të njëjtin fjalim. Po. edhe Le Pen. Tani nuk do flasim për këtë, me thënë të drejtën, në klubin e mëngjesit nuk është tamam ajo gjëja që mm. ne flasim zakonisht se si një politikan francez bën plagjiaturë të një politikani tjetër francez, por kemi një video edhe një klip audio që e bashkëshoqëron i përgatitur nga The Telegraph, gazeta angleze, mm -hmm. që i vendos në montazh të dy bashkë, ë uh, Fillon dhe Le Pen. Edhe do të dëgjosh se si recitojnë të njëjtën gjë, absolutisht të njëjtën gjë. Është me të vërtetë është interesante. Më jep një moment të mbyll gjithë këto, se kam A kam gati. Okej. Okay. Ja ku është. La mort, c'est la mer du nord. Ai a vondi Le Pen François Fillonit Kalimin Au monde anglo-saxon Sur l'immensité septentrionale E l'immensité septentrionale Kalimi Le Penit është mbajtur 15 ditë mbas fjalimit të Fillon Nous parle d'aventure Le Barbun. Mirëmëngjesi të gjithëve, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit të debra. E ka kopjuar fjalë për fjalë kandidatin e kaluar. A mirë, ia ka bërë. Kërë kërë i këti marrin gjithë valla. Copy paste, si portalet shqiptare. Do ashtë këti. Um, mirë, shumë mirë. Dije, unë doja që të bënim një seri me pyetje sot nga një temë e caktuar, por isha i pamundur për zgjedhur temën. Kështu që thashë, e di çfarë? Isha në dilemë. Isha në dilemë, me thënë të drejtën. Bëhet thjesht pra. Pa një temë. Do të bëj një përzier. Okej. Okay? Mirë. Në fillim Mall Turk. Çe gozgel. Se vi se vërtet Izniku në Anadoll miq të dashur mm -hmm. Izniku në Anadoll historikisht ka qenë qendra e prodhimit të këtyre materialeve të ndërtimit. 0-6-19-27-12-22 Izniku në Anadoll të Turqisë Historikisht që në lashtësi Ende dhe sot është qendra e prodhimit të këtyre materialeve të ndërtimit. Shumë mirë. Edhe për ata që s'e dinë do mësojnë diçka. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ne tani shkojmë tek uh, muzika miq të dashur Girl Panic. Këngë e re nga një grup i vjetër Duran Duran në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4 nga unë Blendi nga Jeri mirëmëngjes. Nga Altini. Nga Nga Olta mirëmëngjes. Nga Lori Një grua zbret nga autobusi i linjës tek pallati me shigjeta, rastis që Eni ishte aty duke ecur. Zonja ishte shtatzënë dhe nuk po rrinte dot në këmbë dhe e ka ndihmuar Eni që të ulet pranë stacionit të autobusit dhe ndërkohë ka shkuar për të marrë ujë në lokalin më të afërt. Por shqetësimi i Enit dhe me të drejtë, kjo vajza po, tani po ishte si pa ndjenja dhe nuk reagonte, po. vajza që ishte shtatzënë. Po. sepse dhe është ora 11. Ka, ka çuar fëmijët në shkollë, ndërkohë vetë do bënte mm -hmm. disa analiza dhe ishte esëll, ishte pa ngrënë. Shqetësimi me të drejtë i Enit qëndron që asnjëri nga pjesëtarët që ishin në autobus nuk i ka dhënë ndihmë, të gjithë e kanë parë që ajo nuk ishte mirë. Edhe një vajzë që ishte ulur afër me të në autobus, ishte gjithkohës duke u marrë me telefonin e saj dhe nuk i bëri askujt përshtypje gjendja jo e mirë e mm -hmm. vajzës shtatzënë. Dhe kjo, kjo ka Është kështu vërtet? Po, përgjithësisht ndodh e kundërta. Se unë dua që të besoj që ne jemi njerëz që të gjindemi kështu kur janë në problem në vështirësi kur dikush i bie fikët apo kur kemi edhe druhen pak. Hmm. Ngase nuk e njohun atë kushedi çfarë telashi mund t'i hapë vetes të të. A thua? Po. Po ne s'jemi në Amerikë, aty hedhin gjyq për çdo gjë, që s'ke ti, pse më shpëtove mua, hedhin gjyq po, dua lek. Po. Jo, okay. mirë do ishte që aplikojmë për lotarinë edhe po bëhemi si ato. E kuptoj. Gjithsecili prej nesh të ishte i ndërgjegjshëm, mm. kur dikush nuk është mirë, uh, mirë është që ta pyesim se çfarë ka edhe t'i japim një ndihmë, se në këtë rast mund t'i shpëtojmë edhe jetën, no? Ka pasur dhe raste kur nuk i është dhënë ndihma e parë mm -hmm. prej njerëzve që kanë rastisur, uh, duke parë një ngjarje të tillë, ai njeri mund të ketë pasur dhe probleme serioze më pas. Është, mirë është të kujdesemi për njëri-tjetrin. Mendo që mund të jetë prindi yt që ka nevojë. Motra, nëna. Çfarë ndodh? Vjen baba, vjen gjëra, po. një dikush që është i moshuar, patjetër që njerëzit duhet të japin një dorë, të japin një dorë. Se e imagjino se sa mirë do të ndiheshe për shkakun jo, realisht. Jo, nëse nesër do ishe ti në vendin e po, kësaj zonje, atëherë si do ndiheshe nëse dikush nuk do të të jepte një ndihmë mm -hmm. në momentin që ti ke nevojë. dhe ke nevojë të menjëhershme. Jam dakord. Okej, okay, kishim uh, pyetjen e parë nga një kuiz i papërcaktuar miq të dashur dhe themi se në Iznik të Anadollit ë uh, mm. është qendra e prodhimit të këtyre materialeve të ndërtimit dhe materialet janë tulla dhe tjegulla. Tulla dhe tjegulla është vërtet Izniku është kryeqyteti turk i ku, i tullave dhe tjegullave. 522 mbaron numri i Fredit, fiton dy bileta për në Cineplex. Faleminderit, le të bëjmë një tjetër pyetje miq të dashur, radha është për ju që ta zgjidhni dhe fitoni dhuratën në klubin e mëngjesit. Ndërkaq ora shënon 9 e 10 minuta e 47 sekonda. Ky vend amerikano-qendror, mm -hmm. shpesh quhet si kryqëzimi i botës. 069 20 70 222 Dërgoni mesazhet tuaja. Ky vend amerikano-qendror shpesh quhet kryqëzimi i botës Ok është e thjesht 069 20 70 222 069 20 70 222 E kështu jero Faleminderit edhe Enit për mesazhin edhe ty që lexove. Ne po, do të shkojmë tani ka dhe mesazhe të llojit që sot është e vështirë të të lirojnë vendin në autobus. Unë jam shtatzënë dhe ka raste të rralla thotë kur njerëzit ngrihen për të më liruar. Raste të rralla. Mm, mm. mm. Për fat keq. Po mirë zonjë ti mund të jesh e re. Po, po. E mban ti, e duron. Shtatzënë. Shtatzënë, pastaj 7 muaj se je se s'është je në të nëntin. Po. Prit një herë. Apo jo. Ai pra. Mm. Po kur ti je me kalama të vogël, çfarë do bësh ti? Po. Fillove që tani. Pra. Pa lindur. Shumë faleminderit goca. Future Looks Good është uh, titulli i këngës që dëgjojmë tani. One Republic e këndojnë. Do të kemi një intervistë me Gentian Marën kur të kthehemi këtu në studio, miq të dashur. Një seri bisedash mbi harmoninë fetare, besimin dhe bashkëjetesën këtu në Shqipëri. Sot kam kënaqësinë që të mirëpres këtu në studio Gentian Marën, hoxhë në Xhaminë e Shish Tufinës, këtu në kryeqytet. Gentian mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjej, urime të mira për emisionin dhe suksese në të ardhmen. Faleminderit. Ë uh, dua të tregosh pak ë uh, historinë e këtyre refugjatëve sirian. Po në fillim fare shumë shkurtimisht mund të bëjmë një një hyrje që ti e njeh Sirinë uh, shumë më mirë nga shqiptari mesatar për shkak se ke pas një eksperiencë edukimi dhe jetese në Siri. Ë uh, më trego pak për këtë në fillim dhe pastaj flasim për këtë rastin e një refugjati. Atëherë un jam një ndër ato shqiptarë të cilët kanë frekuentuar Sirin si student. si një djep i qytetërimit, si një djep i diturisë, i shkencës e tjera me radhë. Kam shkuar në Siri në vitin 2003, në 2003 dhe kam qëndruar deri në korrikun e 2011-ës, deri në korrikun e 2011-ës. Pra 9 vjet. 9 vite të plota. Ë krahas studimit, krahas studimeve të mia, ajo çka më lidh akoma dhe më shumë me Sirin, është sepse jam dhe dhëndër atje, domethënë bashkëshortja ime është siriane, çka më bën të njoh edhe zakonet, çka më bën të njoh edhe traditat e tyre akoma më shumë. Siria, të flasësh për të nuk mjaftojnë disa minuta apo minutat e një emisioni e tjera me radhë, aq më tepër nga unë, nga ana ime. Po le ta themi këtë, që kush mendon se e njeh Sirin, ë uh, nga lajmet e 5 viteve të fundit, fatkeqe, ë apo se ka një perceptim të përgjithshëm, as nuk e ka idenë fare. Do të thonë të traditës, kulturës, arkeologjisë, qytetërimeve që Siria i, i përmban, një, një gjë shumë e pasur apo jo. Është më së normale. Siria do ta theksoj ajo çka vlen të theksohet dhe çka të bën përshtypje për vizitorin e Sirisë. Deri në ditët e sotme, mm -hmm. deri në ditët që ne imagjinojmë një ferr i vërtet, ku në pjesë të shumta të Sirisë si e tillë është, mjafton në Siri që mos të kemi ndasi, pra ndasi besimesh, të mos e ndjesh ndasinë e besimeve tek të tjerët. Siria është një praktikë e gjallë e fesë islame, është një praktikë e gjallë e krishterimit, e ortodoksisë, mm -hmm. e deri dhe të hebrejve, sepse ka një pakicë të hebrejve, apo sekteve të ndryshme. Të gjithë jetojnë së bashku pa patur problemin më të vogël dhe kjo mhm. nuk ka qenë një meritë e regjimit apo qeverisë, por është një meritë shekullore që në hyrjen e Islamit në ato treva dhe deri në ditët e sotme. Pra, katoliku banon përbri muslimanit dhe muslimani gjithashtu përshëndetet me njëri mm. tjetrin, jo vetëm kaq, por të kesh një komshi sirian në trevat e Sirisë do të thotë që për çdo drekë zakonisht ato gatuajnë vaktin e drekës pra gatuajnë ndërsa darka është diçka e lehtë me djathra, ulli mm. e të tjera me radhë për çdo drekë komshitë ndrojnë ushqimet me njëri tjetrin Ah, për ndrojnë ushqimet me njëri tjetrin. Dhe un përmend një histori shumë të shkurtër kur unë u bëra fillimisht dhëndër i Siris, pra binte zilja dhe shkoja hapja derën dhe nuk shihja askënd. Por shihja derën e komshiut përballë që ishte gjysmë e hapur. Mm -hmm. I them bashortes sepse dy ose tre herë u përsërit një veprim i tillë. I them nuk e di se kush po loz me ne. Mm -hmm. Thot çfarë ka thash dera e komshiut është gjysëm e hapur. Largohu thot mu sepse do të jetë komshia, pra nuk është burri, e kanë ato zakonat e veta, turp, domethënë, largohu sepse shija domethënë disa patlixhana të skuqura, disa patate, i them po ç'janë këto? Thotë, Këto i ka gatuar për drekë në shpinë e vet, dëshiron t'i ndajmë së bashku, dëshiron t'i ndajmë së bashku. Dhe të nesërmen, domethënë kur u kthehej ajo pjata e tyre, kthehej me gatimin që ti kishe bërë, pra jo ndonjë gjë speciale, diçka normale, kjo është Siria. Po do ta çojë, do ta çojë pjatën prap plot, pra siç është tradita. Nor, normale, edhe edhe po ta ktheje bosh, dikur më kujtohet kur ishim student dhe nuk ja jepnim fort gatimit, domethënë, nuk e kishim për turp që ta kthenim edhe bosh atë pjatën. Ëm Kjo histori e, e kjo lidhje që ti ke krijuar me me këtë komb ë uh, të vjetër e të njohur atje është uh, diçka për të parë ë uh, në vazhdimsi. Por un dua që të ndalemi pak tek historia e e ë uh, një vajze siriane një një grua 56 vjeçare aso kohë pra, sot. Pra, kalojmë gjithë këto vite. Ti tani nuk je më student dhe dhëndër në Siri, ke ardhur bashkë me bashkëshorten, ju jeni jeni vendosur në Tiranë. Dhe ti ke prit një nga refugjatët, nga miliona refugjat uh, mm -hmm. sirian në shpinë tënde. Ma trego këtë histori. Atëherë, ky është një ndër dy rastet ku unë i kam pasur në shpinë time, i kam pasur në shpinë time. Pra një ndër dy rastet. Ë ne kemi një bazë fetare, domethënë që thotë që njerëzit, njerëzit janë çelësa për në të mirë dhe në dry, dry për në të keqe. Pra mm -hmm. duhet të jenë si të tillë, mm -hmm. duhet të jenë si të tillë. Dhe lum për atë i cili të cilin e përdor Zoti për mirësi. Domethënë kënaqësi që Zoti të më përdorë mua apo këdo për të bërë diçka të mirë. Rasti i Emel daton në vitin 2015, ishte vera 2015-s, në korrik të 2015-s, një siriane psikologe, psikologe në zanat, 56 vjeçare aso kohë, 56 vjeçare, e cila largohej nga Siria pasi brenda natës në një bombardim në Dera, aty ku fillun dhe protestat e para në Siri, një qytet rreth 1 milion e gjysmë banor, diçka e tillë. Nga bombardimet i vdesin të gjithë familjarët, nëna, babai, vllai, fëmijët e tjerë me radhë, domethënë rreth 10 vdekje brenda një nate. rreth dhjetë vdekje brenda një nate. Fëmijët, dy fëmijët e saj i kishte në Rusi si studentë, si studentë, ndaj dhe largohet, asokohe punonte për UNHCR në Siri, mm -hmm. në Siri. Pra u gjende pranë nevojtarëve. Dhe, dhe një, një, një nga kjo traum, nga kjo traum që kalon, thot nisem vetëm të largohem. Për ku, më gjatë, thotë, nuk dija. Bashkëshorti i saj ndodhej azil në Gjermani, azil në Gjermani. Thotë dhe shansi apo fati apo risku i të madhit Zot bëri që të takohem domethënë me një grup shqiptarësh në Greqi, të cilët do të më shpjenin deri në Serbi. Thot duke qenë se kisha një dy pare me vete, tentoj të kaloj, do më thënë, dhe kufirin e Shqipërisë, aty dikush thot më sulmon nga këto emigrantët, ishin diku rreth 1200 euro, asgjë më tepër, pasi ishte pagujt rruga, thot, dhe më shtyu, rashë në një greminë thotë të vogël ku theva këmbën. Mm. Thotë dhe më lanë aty. Pra e grabitën. E grabitën, më lanë aty. Thotë më detyruan të ec me këmbë thyer, s'pata mundësi, më lanë aty në pyll. Thotë nuk prisja gjë tjetër vetëm se vdekjen. Thotë një bari shqiptar, gjithmonë thotë më pa nga ana e malit dhe më bën me shenjë që qëndro aty se do njoftoj policinë, domethënë nëpërmjet shenjave. Thotë pas 4 orëve Erdhi thotë, aty nuk kishte rrugë makine, domethënë thotë, erdhën në kam, thotë më morën në barelë, fillimisht e shpun në Gjirokastër, derisa mbritën në spitalin ushtarak në Tiranë. Ktu është dhe njohja ime me zonjën pra Emel. Ë ishte kish kalu muaji i Ramazanit dhe dëgjoj se një siriane ka nevojë jo më gjatë. Mm -hmm. Duke qenë se bashkëshortja është siriane, e marr dhe e çoj dhe vet nuk nuk hyj brenda. I kam pak nuk i duroj shumë ambientet e spitalit, nuk hyj brenda, pra jam pak emocional. Mirëpo, kur vjen bashkëshortja në makinë, pra pasi po e prisja, e shoh që i kish ndryshu çehrja totalisht. Pra që Emel në atë kohë kish bërë plot dy operacione në këmbë, dhe të dy të pasuksesshëm nga thyerja, pra rrezikonte dhe prerjen e këmbës. Thot aty kemi të bëjmë me një rast thot që ka nevojë urgjente për një ambient familjar, jo vetëm duke qenë se kisha dërgu dhe djalin tim 7 vjeçar Aliun, Shkoj dhe unë ta vizitoj, pra duke dëgjuar një fëmijë të pafajshëm i cili për, përpiqet të, të përshkruajë gjendjen e saj, shkoj dhe mhm. unë ta vizitoj. Pra ti kapërceve fobinë e spitalit. E jo, kapërceva dhe fobinë e spitalit, po themi dhe shkova. Shkova pa më të paktin paragjykim. Edhe sot e kësaj dite nuk më intereson se Emel kujt besimi i përkiste. Mm -hmm. Nuk shkova se është thjesht një siriane, absolutisht. Shkova se është një njeri, edhe sikur të ishte një tjetër person në nevojë, Sikurse dikur na kanë ndihmu në kurbet, që në vitet nëntëdhjetë e nëntë të paktën që unë e kam frekuentu vetë, një borxh e ndjen, domethënë në zemër që ia ke borxh dhe shkon për ta kthy në një farë mënyre. Kur e vizitova, domethënë dhe pashë gjendjen e saj, ajo çka më bëri që ta marr në shtëpi ishte thjesht një fjalë, Dhe thashë e njoh traditën, e njoh të folurën e sirianit, jo thjesht ta kuptosh nga ana e gjuhës, por nga esenca. Mm -hmm. Emel domethënë më thotë një fjalë, më konsidero nënën tënde. Më konsidero mhm. nënën tënde 2 muaj të paktën, mm -hmm. se mhm. aq i jepnin shpresa që do fillonte të ecte sërish. Thotë 2 muaj të paktën, në pamundësi për të ardhur dy djemtë e saj sepse nuk kishin pasaporta në Rusi. Dhe mjaftoi ajo fjalë. I thashë sot është e premte dhe jemi pasdite, ditën e hënë pasi të bëjmë procedurat, ti do jesh në shtëpinë time, konsideroje të mbaruar. Dhe kanë ato shprehje të veta ato, domethënë, për shembull sirianët thonë që do ta marrësh prej kësaj mjekre, pra që unë nuk e mbaj më kët mjekër, pra kët mjekër hoxhë nëse nuk nuk, nuk e mbaj fjalën. Dhe ashtu ndodhi, i bëra ato procedurat, e mora në shtëpi, një rast jashtëzakonisht i lodhshëm, për bashkëshorten time, jo për mua që të jem i sinqertë dhe i po, drejtë. Jeni jeni të rinj, keni hallet tuaja, keni problemet tuaja. Është më së normale, ajo ishte. Të merreni me dikë që ka një këmbë të thyer. Kjo nuk është e nevojshme, po themi. Por është diçka që unë ju përuroj, domethënë për programet sensibilizuese. Mm. Dhe ajo çka më nxit, domethënë që ta përmend shkurtimisht historinë, është se ne jemi njerëz pa dallim rrace, pa dallim ngjyre, pa dallim besimi, mm -hmm. pa dallim postesh apo kultura të ndryshme, duhet ta ndihmojmë njëri tjetrin. Në aspektin fetar ne themi që profeti alayhi salam, domethënë thotë fjalën e tij, ai i cili e ndihmon një person, domethënë Zoti do ia ruajë për një ditë mm -hmm. që ai do të ketë më shumë nevojë për të. Feja islame na mëson që ta largosh diçka, po flasim në aspektin e fesë islame, normalisht nuk i mohojmë edhe besimet e tjera, të gjitha ftojnë në në mirësi. Pra ta largosh një pengesë nga rruga, një pengesë nga rruga, edhe atë Zoti ta konsideron domethënë si një lëmoshë të cilën ti e jep. Zoti është ai i cili nuk ka nevojë për kontributet tona. Mm -hmm. Por lum për atë i cili shpreh gatishmërinë e tij për kontributet mm -hmm. karshi shërbimeve njerëzore. Kur e mm. pyetën profetin alayhis salam dhe i thanë se kush është njeriu më i mirë, çfarë tha? Tha njeriu më i mirë është ai i cili fut gëzim tek të tjerët, mm -hmm. tek të tjerët, nuk e përkufizoi. Nuk tha as musliman, as jo musliman. Dhe rasti konkret, domethënë nuk kishte shumë lidhje me me fen islame. Kjo zonjë, domethënë kjo zonja ajo sot është tek bashkëshorti i saj në Gjermani, a kishte vujtje? Normalisht që kishte vujtje, sepse dhe nëna e cila ka kënaqësinë të ketë një fëmijë, mos harrojmë se ka vujt për për një dhimbje të madhe për 9 muaj me radhë. Pra ka ndjen një kënaqësi pasi ajo përfundon. Ditët do të kalojnë të gjitha. Mm -hmm. Ditët do të kalojnë të gjitha, të mira dhe të liga. Lum ai i cili në ditët e mira dhe në ditët e liga është një person i cili është në paqe me veten e tij. Mjafton të jesh në paqe me veten tënde, do të kënaqesh dhe me të tjerët. Po qe në paqe do t'i kënaqësh edhe të tjerët. Dhe rasti konkret, domethënë ajo ka qëndruar në shpinë time për afro 3 muaj, për afro 3 muaj, kur pas 3 muajve erdhi bashkëshorti dhe sajoi ato punët e veta, domethënë dhe e mori, e mori atje ndodhen sot në Düsseldorf të Gjermanisë. Mbajmë lidhje. Ç'është e vërteta lidhje mban nusja. Mm -hmm. Ajo duke qenë se s'kishte vajzë, thonte ti je vajza që nuk ma ka majt barku im. Mm -hmm. Pra nuk e kam lindur. Ë, nëse jo çdo ditë, çdo dy ditë ajo e kontakton. Fillimisht më kontaktonte edhe mua kur i them, "Të lutem, mos më vë në pozitë, sepse unë s'kam bërë gjë vetëm se të kam marrë nga spitali dhe në shtëpi. Ishte e vështirë, ishte e vështirë sepse nga trauma që kish kalu, domethënë kishte frikë të prekte në tokë. Nëse do kërkoje unë banoj në katin e tretë, domethënë në shtëpi private, nëse do kërkoje për rikontroll në spital, ë do të thrisje 4-5 çuna lagje 4-5 shokë ta zbrisje mhm. sepse kishte shumë frik, mm -hmm. kishte shumë frik nëse ti do e ndihmoje dhe me njërën këmbë ajo të zbriste. Për të shëru anën psiqike, domethënë sepse i shin vend psikologe, jam detyruar të marr dhe ambulancë. Mm -hmm. Pra të marr dhe ambulancë për ta transportuar në spital, mm -hmm. vetëm me i largua të frikën që ti je e sigurt, je me staf mjekësor etj. Gjithë ato ishin kosto. Po ja kalon, në vitin 2017 mbetet një kujtesë e bukur dhe asgjë më tepër. Mbetet një kujtesë dhe një një punë e kryer dhe ti më thua që një vepër e mirë është një vepër e mirë, pavarësisht se për kë e bën, e kush e bën, që do të thotë se edhe kur dikush largon një gur nga rruga, siç the, për dikë në errësirë është duke bërë në fakt diçka të vogël hyjnore. Patjetër. Patjetër. Ajo që vlen, domethënë mesazhi që duhet të merret është që të mirën të cilën ti e bën, të mos presësh në këmbim të saj, mm. domethënë një falënderim njerëzor të tjerë me radhë. Pra bëje për një ditë që ti do të kesh nevojë. Qoftë kjo në këtë botë apo qoftë edhe pas vdekjes. Le të ketë një dëshmitar sekret pa, për të mirën. Patjetër. Gentian Mara miq të dashur, uh, hoxhë këtu në Tiranë dhe uh, i ftuar në programin e sotëm. Unë të falënderoj për kohën Genti dhe do të shihemi uh, së shpejti përsëri.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 S'ka problem. Ka si ngjan shumë zëri, po... Mirëmëngjes të gjithë. Mirëmëngjesi Jeri, mirëmëngjesi Artin, Olta dhe Lori. Mirëmëngjesi. 9.35 minuta në këto momente miq të dashur. Dhe ne ja ku jemi që të gjithë këtu në klubin e mëngjesit. Vajzat kanë shprehur dëshirën. për Sherad, ja? Do thosha unë mm -hmm. te juve është bërë pak patologjike, një nevojë, po thuaj po, se megjithatë. Megjithatë. Është bërë si ushqim si ves, është bërë krim, është bërë ashtu dhe kështu, por eh, ne do t'jua plotësojmë dëshirën. Sherad, mm -hmm. loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Me shumë dëshirë madje. Do t'ua plotësojmë dëshirën. Atëherë miq të dashur që jeni në dëgjim, vajzat kanë rënë dakord për një fjalë, cila është fjala juaj vajza? Duhet ta gjeni. Okej. Ëh, dhe ne duhet t'ua gjejmë se cila është kjo fjalë. Ju mund të merrni pjesë në lojë përmes numrit të telefonit 069 20 70 222 069 Uh, 20 70 222. Ndërkohë kishim një pyetje se cili është ai vend i Amerikës Qendrore që quhet nuk preket. Nuk preket. Jo. Jo. Është veprim vajza? Jo, nuk është veprim. Nuk preket sepse të dëmton mm. ose e prek të djeg për shembull apo shumë e ftohtë apo. Jo, po nuk ka. Nuk të djeg. Varet. Si t'i ndihmoj miri, po kjo është një gjë në fakt që mund ta kenë njerëzit kafshët. Po, frymorë po themi. Mund të të ndodhë. Është mund t'ia shkaktosh ti dikujt tjetër. Po. Te ofendimet? Tash ti. Te epitetet? Nëse ti ofendon dikë, sepse ka dhe formën e fjalëve, ka dy forma. Po. Forma që mund të shkaktohet nëpërmjet uh, fjalëve mm -hmm. ose nga një goditje ose nga diçka tjetër. Aha, jeri, ideja është që kur ia kërcet me shuplakë njëri ti, aty normalisht shuplaka jote i shkakton i Gjasht. E gjasht, po. Se në nga tronë të shëja dhe... Po pra. Po pra. Gjithë dhe e harojnë. A, B, C, D. Ç-ja 4, d-ja 5, dh-ja 6. Gjasht, dhe, po. Si për, uh, kryeministrin, më falni, për presidentin e zgjedhur të vendit, Ilir Metën. Tam. Që në një revistë e lexoj si presidenti i 8 pluralist. Jo, ma jo. Pastaj në një kanal televiziv e shikoj presidenti i 10 Pastaj dikush tjetër thotë 7, dikush tjetër arrin të numërojë vetëm 6. Po si është? Meqë jemi, ata ata i sati është tani, i sati është Ilir Meta? Po. Tani. I sati është pra. Mm. Po ku e di unë valla? Njëri thotë 10. Tash ai që thotë 10 me siguri ka marrë nga presidenti i parë, po themi. Nuk e di se si e bën llogarinë. Kush është i parë? Mm. Po presidenti në fillim u zgjodh sepse ishte Ismail Qemali që u bë kryeministër i vendit, formoi qeveri, po nuk mbaj mend, kishte president në atë kohë. Nëse s'kishte një president, Ismail po, Qemali ishte i pari, dhe ishte kryeministri. Po. Shumë e vështirë duket. Po. Nëse, ëm, um, megjithatë unë do thosha që që nëse do ti nëse do i numëronim, do i numëronim për shembull për presidentët e periudhës pluraliste. Mm. Se president ka qenë edhe Haxhi Lleshi, kam përshtypjen unë në një po. periudhë të caktuar. Por ata presidentët e diktaturës ishin pak si allasoj, domethënë të emëruar. Po themi, në qoftë se janë me zgjedhje me kështu. Po ka pasur. Edhe këta allasoj janë për tash edhe prap. Ë? Do them se. Pasur dhe para. Haxhi Lleshin nuk e quajmë sepse e zgjidhte Enveri. Kurse Ilir Metën e quajmë sepse e zgjodhi Rama me me Bashën. Po është e njëjta gjë në fakt. Po pra, në fakt, në fakt është e njëjta gjë, Jeri po pusho. Ë Kështu që le ta marrim nga pluralizmi. Kush është i parë në pluralizëm? Po hajt më le të na i thonë emrat se janë më të zgjuar se ne. Le të na shkruajnë emrat. Tani pyetja ime është kjo pra, konkretisht, mm. quhet apo s'quhet Ramiz Alia, them unë. Si presidenti i parë në pluralizëm. Nëse quan Ramiz po, Alinë, mbas Ramiz Alisë ishte Sali Berisha. Ja, shumë ashtu, s'i masim dot. Një sekondë, Sali Berisha. Mbas Sali Berishës u bë president Rexhep Meidani. Mbas Rexhep Meidanit, po. pra këtu jemi tre. Mbas Rexhep Meidanit është Alfred Moisiu, mbas Alfred Moisiut është Bamir Topi, mbas Bamir që është 5 mhm. dhe mbas Bamir Topit i 6 është Bujar Nishani. Bujar Nishani dhe i 7 mhm. i bie Meta. Kjo është duke e numëruar Ramiz Alinë në 90-ën. Në atë periudhën se u bënë zgjedhjet, ky ishte, e kupton? Mm. Fitoi në fillim, fitoi Partia Socialiste apo mhm. Partia e Punës. Partia e Punës, po. ja. Herën e parë, pastaj në 92 u bënë zgjedhjet, fitoi PD-ja, vuri president Berishën. Edhe mua më dalin 7. Ca thonë 8. Po kush është i teti? Po ku ta di unë për shembull? Jo, duhet të jetë Skënder Minxhozi në një në një shkrim të Skënder Minxhozit këtu para ca ditësh kur u zgjodh Meta, Skënderi shkruante Ilir Meta si dhe presidenti i 8. Edhe unë tash bëj me gishta nuk më dalin 8. Se s'e numëron 2 herë Ë? Nuk i kishte thjesht. Jo, po tash pse atë punë kishte që t'i merrte me radhë. Jo, tash mos e kish marrë me radhë. Pas kërkimit që bëra unë, bëra një kërkim të vogël. Po. Rroftë Wikipedia. Kujdes me Wikipedia. I pari fare president i partisë së punës, bëhet fjalë, është Omer Nishani. Ah, okay. Pastaj është Haxhi Lleshi. Oh. Mirë, pra, po un po them këta, këta të diktaturës do i quajmë. Po, jo, nuk do i quajmë. Pjesë e historisë janë dhe ata duam s'duam, ëh. Unë them t'i censurojmë fare ata. e fshijmë, marrim një gomë dhe i fshijmë gjithë historinë. Atëherë, nëse do i numërojmë nga i pa, pra i pari fare kush i bie? Fare Omer okay. Nishani. Okej. Okay. Në vitin 10 janari 46-s deri në 31 korrik të 53-shit. Okej, okay, i dyti Haxhi Lleshi. Po. I treti? Ramiz Alia. Ramizi. Po, pastaj Saliu. Berisha, Rexhepi, Alfredi, po, Bamiri dhe Bujari. Nga fundi fillon kështu. Gazi, Beni. po se janë ata që jo, përmendëm ne. Nga nga emër mbiemër kaluam tek fillimi ishin Zoti. Po se i përmendëm një herë prandaj. Po. I ra shkurt. Domthon nga gjithë lista që përmendëm janë edhe dy të tjerët. Një moment që edhe Gazmendi bëhet. Gazi. Edhe Juliani bëhet Juli. E dogjëm pyetjen. Po. Dhe këngën e ditës e fiton Teja, fiton dy bileta për në Cineplex 335 i mbaron numri. Grazie, grazie. Dhe Saimiri ka gjetur Sharadion tonë. Dhimbja. 171 i mbaron numri, fiton një dhuratë nga Electronic Line. 171 dhimbja. 171 dhimbja. Bravo i qoftë. Dhimbja apo dhembja? Dhem, dhim, dhum. Dhëmb dhe dhimbja. Mirë, le të vazhdojmë. Kam një dhimbje, më dhemb koka. Më dhemb, dhemb, dhembje, dhembje, mund të thuash dhe dhimbje. Okej, okay, faleminderit për sqarimin. Kujdes, të lutem, më pas, zgjedhimi i foljes po. është i së leqëm. Po, për shembull, i themi, nuk, i, kemi, se i themi dhe, mm -hmm. në qoftë se ka shumë dhe, i themi dhi, në qoftë se një kafshë, apo jo? Nëse kemi dhi, ka, kemi një dhi, kemi një dhi në dhe. Që ë një dhi shtrirë në dhe, është ok, mirë. Dgjoj, ne kemi e kemi menduar një fjalë, meqë ra fjala uh, po, uh, edhe edhe Zogu. Po, po. Për 3 vjet ka qenë president. Nga 25 28. Ë vazhdojmë tani me me fjalën tonë në Sharadio goca. Po ju betohem që është shumë e vështirë. Mirë, nuk po luaj. Pra. Vazhdo Jeri. Është shumë e bukur. Dhe seksi madje. Jo. Vazhdoni akoma të flisni për. Nuk ishte ndihmë ajo. Nuk ka pak, ku i banjës. Po ishte po jo, ndihmë pra, t'i dhamë gjitha. Çfarë ndihme është ajo tani. E preka unë në Istiklal, di unë çfarë preke ti atje. Kur isha unë preka gjëra të tjera. Dhe është sapuni dhe unë atje ndërhyva dhe thash, "Jo, por je shumë afër." Po normal se duhet të ndërhyje. Se pastaj nuk ishte e pastër. Duhet të ndërhyje asgjë. Nëse ti nuk do thoje kështu. Orkestra Saimir i dashur është gati për të ndërhyrë nga ana e saj, ajo do të ndërpresë klubin e mëngjesit për të filluar Music Box nga ora 10 deri në orën 12 me Orgesën. Këngët e reja, muzikë. Ngjarje, thashetheme, bebe, mm. albume. Çfarë u ngjet këtyre yjeve domethënë? Po. po, po, po. Deri ndonjëherë ka dhe grabitje në emisionin e Orgesës, për shembull si rastin kur Kim Kardashian u grabit në Paris. Mm. Akoma s'e kemi harruar. E ka përmendur atë apo jo? Po, po. Është sharë më. Mund të ketë edhe edhe të tilla gjëra. Gjeni edhe grabitësit edhe. Mhm.